Die Evangelie volgens Matthäus Matthäus hoofstuk 1 Die geslagsregister van Jezus Christus, die Seen van David, die Seen van Abraham. Abraham was die vader van Isaac, Isaac van Jacob en Jacob van Jida en sy broers. Jida was die vader van Peres en Serach by Tamar, Peres van Gesron en Gesron van Ram. Ram was die vader van Aminadab, Aminadab, Aminadab van Nagson en Nagson van Salmon. Salmon was die vader van Boas by Ragab, Boas van Obed by Rut, Obed van Isai. Isai was die vader van koning Dawid. Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Uria. Salomo was die vader van Rehabiam, Rehabiam van Abia en Abia van Asa. Asa was die vader van Josafat, Josafat van Joram, en Joram van Isia. Isia was die vader van Jotam, Jotam van Agas en Agas van Hiskia. Hiskia was die vader van Manasse, Manasse van Amon en Amon van Josia. Josia was die vader van Jojagin en sy broers. Toe is die volk weggevoer na Babilonie toe. En na die Babiloniese ballingskap was dit so. Jojagin was die vader van Saalteel, is altyd van Seribabel. Seribabel was die vader van Abihud. Abihud van Eljakim en Eljakim van Asor. Asor was die vader van Sadok. Sadok van Achim en Achim van Elihud. Elihud was die vader van Eliaser. Eliaser van Matan en Matan van Jakob. Jakob was die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. Altesaam was daar dus 14 geslagte van Abraham af tot by Dawid. 14 van Dawid af tot by die Babiloniese ballingskap en 14 van die Babiloniese ballingskap af tot by Christus. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit gebleik dat sy swanger is sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef wat in die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgenem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: "Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees." Sy sal 'n seën in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getroud. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. Josef het hom Jesus genoem.